بسم الله الرحمن الرحيم فضل الصلاة وتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين Kardeşim, kardeşlerim namazın hakkında biraz konuşalım. Başka notlarım da vardır. Onların hakkında biraz konuşayım. Yani bizim sohbetimiz bugün belki çeşit şeylerden olacak. Namazın hakkında devamlı konuşuyoruz. Herkes Hadisleri belki duydu biliyor. Namazın önemi İslam'da. Yani bir insan ben Müslümanım dedikten sonra bilmesi lazım. En önemli şey hayatında namaz. Ne bırakırsa Allah'ın emirlerinden namazı bırakmayacak. Belki birisi diyecek ben o kadar günahları bıraksam hoca diyor bir tek namazı bırakma. Demek ki kurtulurum kıyamet gününde. Belki bir kaideyi öğrenmemiz lazım. Kıyamet gününde bir insan küfür üzerinde ölürse Allah Azze ve Celle söz verdi bu insanı affetmeyecek. Bu insan cehenneme girecek, ebedi kalacak. Ebedi kelimesi için uzatmayayım ama herkesten rica ederim, ederim evine dönünce ebedi kelimesini de biraz düşünsün. Yani bir rakam çıkarsın ebediye ebediyle ne diyorlar? Eş. Eş. Eş anlamlı. Eş demek. yani aynı kadar olsun. Otursun, rakam yazsın, ebedi bir rakam. Diyor, desin yarın sabahleyin kalkınca bu rakamı okuyacağım kaç sene? Cehennemde kalacak insan ya da cennette kalacak. Şimdi eve, eve gidince bir sayfa tutacağız. Mesela 9 yazacağız. Yanında 9, 9, 9, 9, 9, 9 sayfayı doldurduk. Öbür sayfayı getireceğiz, yapıştıracağız, yazacağız. Öbür sayfa insan bir saat çalışırsa bunu bir rakam çıkacak. Okunmayan bir rakam. Hiç kimse onu okuyamayacak. Ama bu ebedinin önünde yine sıfır. Size söylerim. Sabaha kadar dokuzlar yazarsanız Düşünün yani dokuzlar deyince her rakam artınca ne kadar büyüyor? Şimdi diyelim sıfırlar. Bir çocuğa bir lira verirsen beğenmez. Sıfır önünde koy, on lira oldu güzel. Ama bir daha sıfır koyamazsın. Babasına bir daha sıfır koyarsın yüz lirayı kabul eder. Peki altı yedi sıfır. O adam çok zengin oldu. Bu kadifa Kale, Kadife Kale'deki bütün evleri satan, satın alabilir. Bunlar kaç sıfır oldu? 10 tane, 15 tane bu kadar. Böyle devam edersen 100 sıfır ne alabilirsin? Ben eminim çıkan rakam bütün Türkiye'nin mallarını alabilirsin. Peki bir daha 100 sıfır koysan ya da 200 sıfır bütün dünyanın mallarını alabilirsin bu parayla. Peki her sıfır koyarsan yani o rakam çıktıktan sonra bir sıfır koyarsan demek ki 10 dünya bunun gibi varsa mallarını alabilirsin. Bir daha sıfır 100 dünya. Bir daha sıfır bin dünya. Devam et. Sıfırları koy. Yani acayip rakamlar olacak. İnsan ebediye varmak istiyorsa delirebilir, varmayabilir. Şimdi bunu düşünün. Hepsi seneler cehennemde insan onları geçirecek eğer küfür üzerinde vefat ederse. Allah söz verdi. Müslüman vefat ederse La ilahe illallah bu kelimeyi tatbik ederek yaşarsa bu insan ebedi hayatı cennette. Peki ortada bir şey kaldı. Birisi la ilahe illallah diyor Müslüman ama çok günahkar. Bunlar günahlarına göre Allah Azze ve Celle onlara cehennemde azap verecek. Diyelim içki içmesi 1 milyon sene azap cehennemde mesela ya da 10 milyon sene ya da Allah bilir. İnsan o kadar zaman yanacak. Falan günah için bu kadar yanacak, falan günah için bu kadar yanacak. Ama Allah diyor Kur'an-ı Kerim'de istediği kullarını affeder. Belki biraz indirim yapar, o kadar cehennemde kalmaz, belki hepsini affeder. Bir şey kaldı ibadetlerden namaz kılmak namazı kılmayan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor kafir. El ahdüllezî beynena ve beynehumus salâ femen terakaha fekad kefar. Biz kafirler aramızdaki sınır namaz. Namazı bırakan kafir. Şimdi herkes düşünsün. Ben çok günahkar insanım. Günahları bırakamıyorum. Allah affetsin. Ama namaz. Namazı kılmazsam, kafir sayılırsam demek ki af yok. Allah söz verdi. Orada affedebilir Allah Azze ve Celle içki içene, zine edene, hırsızlık yapana. Tabi o küçük günahlar değil. Yani bizim gözümüzde namaz kılmaması ufak. Ben onlar daha ufak deyince demek ki çok kolay onları yaparız. Hayır. Onlar büyük ama namazın bırakması daha büyüktür. Peki namazı bıraksam, ebedi cehennemde kalacaksam af yok öbürlerine Allah af verebilir. Buna af yok bir de ebedi. O kadar uzattım ebedi kelimesi için. Kim namaz bırakması için bu hayat cehennemde ebedi kalmayı kabul ediyor. Ben çok insanları tanıyorum. Günahları çok ama diyorlar namazı hayatımızda bırakmayız. Namaz Allah Azze ve Celle düşünün bize değil peygamberler. Peygamberler kim? Allah sevdiği kullar. Peygamberlerin imanları ne kadar yüksek. Yani düşünmeden. Şimdi biz bir hocayı görüyoruz diyor. Yani hiç düşünmüyoruz bu hoca namaz kılmayabilir. Kesinlikle namaz kılar. Hiç düşünmeden. Bu hoca imanı peygamberlerin önünde sıfırdır. Peygamberlerin imanı başka. Bir de bakalım Allah Azze ve Celle onlara ne dedi? Peygamberlere namazın hakkında. İbrahim aleyhisselam nasıl bir peygamber? İmanı ne kadar? Devamlı bir şey anlatırsak insan kendini onun yerine koysun. Allah Azze ve Celle ona emir verdi. Sevdiğin oğlunu kes. İsmail aleyhisselamı. Ne yaptı? Geldi oğlu ne dedi? Allah böyle bana emir verdi. Ya bu buneyye inni ara fil menami enni ezbahuk. Ey oğlum rüyamda gördüm seni kesiyorum. Ne dedi oğlu? Oğlumun imanına bakın. Kale ya ebeti if'al ma tu'mar. Allah sana ne emrettiyse yap. Gel kes beni. Düşünün hangi insan imanı yetecek bunu yapmaya. Oğlunu tutacak. Sevdi oğlunu tutacak. Bıçak getirecek kesecek. Allah böyle emretti. Onu yatırınca bıçağı tuttu. Geldi kesecek Cibrail aleyhisselam hemen onu durdurdu. Dedi Allah sana bu koçu gönderdi cennetten oğluna fida olsun. Bu kesilsin oğlunu kesme. Ama Allah'ın emrini yerine getirdi. Hangi iman bu? Sonra onun kavmi düşündüğü zaman onu yakacaklar ateşte. O kadar büyük ateş yaptılar. Hızlı ateş yaptılar. Onu getiremediler yanına atmaya. Onlar dayanacaklar şey de attılar. Mencanik adı neydi Türkçe? Mancanik. lan onu attılar. Düşünün bir insan bu durumda. Şimdi kendimizi tekrar düşünelim diyorum. Bir insan çok kötü bir durumda. Alıyorlar onu yakacaklar. Bir bakıyor falan subay onun sözü bunların üstü geçiyor ya da başbakan ya da ya da acaba onu arayabilir miyim? Bulabilir miyim beni kurtarsın? Hemen aklımız böyle dönüyor. Peki bu insanları bırak. Melekler. Meleklerin gücü ne kadar biliyor musunuz? Bir melek, dağların meleği, Allah ona emredince böyle kanadıyla bir dağ böyle yapıyor dağları üst üste getirir. Allah'ın arşı ne kadar büyük yine aklımız tahammül edemez. Çünkü Allah Azze ve Celle وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ Gökler ve dünya hepsi Allah'ın kürsisinin önünde bir damla gibi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor bir yüsük gibi çöle attı, atınca bu yüsük çola göre ne kadar ufak bu dünya ve gökler hepsi kürsünün önünde bu kadar. Ve kürsi arşının önünde o da bir yüsük çölde gibi. Bu arş ne kadar büyük. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor ve yahmilu arşa rabbike fevka izin fevkahum yevme izin semaniye. Kıyamet gününde Allah'ın arşı 8 melek taşıyorlar. Bu melekler ne demek? Ne kadar gücü demek ki? Vallahi bir melek bu dünyayı böyle parmağıyla böyle uçura, uçurmak isterse uçurabilir. Melekler de okursak hadislerde acayip şeyleri görüyoruz. Ama size söyleyeyim meleklerin reisi Cibrail aleyhisselam. O en güçlü melek aralarında. Peygamber Efendimiz bir hadiste diyor Cibrail aleyhisselama e dedi gerçeğini göster bana. Çünkü Cibrail aleyhisselam her kere başka şekilde geliyor. Hadislerde görüyoruz. Bir kere Umar, Umar el-Hattab diyor oturuyorduk Resulullah Aleyhisselam'dan bir vaazı dinliyorduk. Bir adam geldi. Elbisesi çok beyaz, çok temiz, bembeyaz elbisesi var. Hiç kimse bizden onu tanımıyor. Tanıyan yok. Demek ki yabancı. Ve seferin izi, yolculuk izi üstünde gözükmüyor. Demek ki uzaktan gelmedi. Yani şaşırdılar. Geldi herkesi gecikti, e, geçti. Resulullah Aleyhisselam'ın önünde oturdu, soruyor. Bu kim bu adam? Bizimle oturmadı gitti. Tam Resulullah Aleyhisselam'ın karşısında oturdu. Resulullah sordu. İslam nedir? Resulullah Aleyhisselam söyleyince dedi. Doğru. Manul khattab diyor. Şaşırdık ya. Hem soruyor hem de doğru diyor. Ya cahil doğru diyebilir mi? Böyle düşünecek, tamam öğrendim diyecek. Sonra imanı sordu, sonra ihsanı. Cibrail aleyhisselam insanın şekliyle geldi. Her defa başka şekilde geliyor. Resulullah aleyhisselam bir kere dedi, şeklini göster bana, gerçeğini göster bana. Cibrail aleyhisselam dedi, beni, görem göremezsin. 600 kanadım var. Ama bir tane açayım, ben onu gör. Ona bak. Bir kanadı açtı, bütün dünyayı kapattı artık gök gözükmüyor. Resulullah sellem doğuya bakıyor, batıya bakıyor, her taraf kapalı. Peki bu meleğin gücü nedir? Ne kadar büyük? Cibrail aleyhisselam, e, şey, İbrahim aleyhisselam ateşe atılacak. Bu durumda atılmadan bu güç onun yanına geldi Cibrail aleyhisselam. Dedi ya İbrahim, ey İbrahim, eleke haca, bir ihtiyacın var mı? Ne cevap verdi İbrahim aleyhisselam? İmana bakın. Dedi emma minke fela ve emma minallahi fenam. Vallahi senden bir ihtiyacım yok. Ya o kadar güçlü bir melek geliyor diyorsun senden ihtiyacım yok. İsterse ateşi tabii kendiliğinden gelmedi Allah gönderdi. Ateşi bir saniyede söndürebilir. Milleti hepsinin canları ölüm meleğe emir verebilir. Gelin bütün bunların canları alın. Alabilirler. Diyor bir ihtiyacın var mı diyor senden ihtiyacım yok ama Allah'tan var. Dedi peki Allah'tan senin ihtiyacın nedir? Dedi Allah onu biliyor neden sana söyleyeyim? Allah her şeyi biliyor. İmana bakın. Bu kadar zor durumda kalbi bir tek Allah'a bağlı. Tevekkül etmesi bir tek Allah Azze ve Celle. Allah Azze ve Celle o zaman da ne dedi? Ya narukuni berden ve selamen ala İbrahim. Ateşe emir veriyor. Soğuk olsun bir de bu soğukluk zararlı değil. Güzel soğukluk ve selamen selamette olsun. Attılar bir baktılar çıktı yanmadan. İmanı o kadar güçlü. İbrahim aleyhisselam Allah ona emir verdiği zaman eşini ve çocuğunu bebeği çölde bıraksın Kabe'nin yanında. O zaman da Kabe yoktu bir şey yoktu. Çöl. Bir vadi dağların aralarında. Kim bunu yapabilir? Bıraktı. Eşi baktı kocası gidiyor. Çağırmaya başladı. Ona acıdı. Korktu Allah'a isyan etmesin. Acırsa, dönerse, bırakmazsa Allah emir verdi. Kaçtı. Kaçınca onu ta takip etti. Karısı çağırıyor. İbrahim nereye gidiyorsun? O da kaçıyor. Sonra dedi Allahu emareke bihaze. Allah sana emretti. Dedi evet kaçarken dedi. Önemli değil. İzen len yudayyan Allah. Allah bizi kaybetmez. Madem Allah sana emretti tamam korku yok. Ya vallahi acayip bir iman. Şimdi kim bunu tahammül edebilir? Düşünün boş bir araziye gitti insan. Hiç insan yok. Ee, yani tam ölüm yeri bir kadını bırakıyorsun zayıf bir bebek. Emen bir bebek. Allah sana emretti evet. O zaman Allah bizi kaybetmez. Bu insan İbrahim aleyhisselam ne diyordu? Rabbi cealni mukimas salati ve min zürriyeti. Allah'a dua ediyor korkuyor namazını bırakmasın. Ya Rabbi namazımı bırakmayayım. Çok tehlikeli bir şey. İnsan bunu düşünsün. Eğer İbrahim aleyhisselam bu imanın sahibi, Allah'ın dostu, Halil İbrahim diyoruz. Allah onu vasfediyor. İnne İbrahim le halimun evvahun munib. Ne güzel sıfatlar Allah ona veriyor. Sonra korkuyor. Namazını bırakmasın. Bir de eşini çocuğunu bırakınca ne diyor? Rabbena inni eskentu min zurriyeti biwadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Ya Rabbi eşini ve oğlunu bıraktıktan sonra uzaklaşınca diyor ya Rab benim eşimi, oğlumu bir yerde bıraktın, Bitki yok, ziraat yok, insan yok yani ölüm yeri. İnde beytikel muharram. Kabe daha önce oradaydı. Yıkıldı gitti bir tek yeri bilinen bir yer. Senin Kabe'nin yanında ama Kabe yoktu bir şey yoktu. Ne diyor? Rabbena liyuqimus salah. Ya Rabbi onları orada bıraktım namazı kılsınlar diye. Yani Müslüman yaşamak namaz kılmak demek ki. Liyuqimus salah. Bu Allah'ın Resulü İbrahim aleyhisselam. El-Halil İbrahim. İsa aleyhisselam. Biliyoruz nasıl doğdu. Babasız. Annesi onu görünce o kadar korktu milletin hak millet hakkında ne konuşacaklar, ne diyecekler. Dedi ya leyteni mittu qabla hâzâ ve kuntu nesyen mensiyya. Keşke bu olaydan önce ölseydim, herkes beni unutsaydı. O kadar ona büyük bir şey millet ne diyecekler? Bu kadın evli değil, bir bebek elinde var. Allah ona emretti. Çık millete. Sana sorarlarsa konuşma. İşaret et bebeğe. Çıktı. Dediler ey Meryem ne yaptın? Makane abuk imra'esev. Baban şerefli bir insan, dürüst bir insan. Sen ne yaptın? Nasıl böyle oldun? Ve ma kanet ummuki bagiyya. Bagi yani şerefsiz bir kadın. Böyle pis bir kadın. Şerefiyle çalışan bir kadın. Annem böyle değildi. Ne yaptın? Fe eşaret ileyh. İsa aleyhisselam bebek bir günlük belki ya da daha az yaşı annesi işaret ediyor. Millet baktılar. قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا Bu kadın deli mi? Nasıl böyle bir bebekle konuşacağız? Onlara cevap verdi aleyhi, İsa aleyhisselam. Ne dedi? İsa aleyhisselam ne diyor o zaman da? فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا Onlar cevap verdi قال إني عبد الله ben Allah'ın kuluyum. Şeytana kulluk yok. İnsanlara değil, putlara değil, hocalara değil, velilere değil, taşlara değil. İnni Abdullah, Allah'ın kuluyum. Ataniyel kitab, bana bir kitap indirecek. El-İncil. Ve cealeni nebiyya, peygamber olacağım. Düşünün bir çocuk birkaç saatlik ömrü böyle konuşuyor. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا Mübarek olacağım. وَاَوْصَانِي بِالصَّلَةِ Allahu Akbar. Bir bebek bir günden az onun yaşı Allah ona ne tavsiye ediyor? Namazını bırakma. وَاَوْصَانِي بِالصَّلَةِ وَالزَّكَاتِ Zekatı vermeye. مَا دُمْتُ حَيَّا ne kadar yaşarsan bu namaz bırakılmayacak. Kardeşlerim, namaz kelimesi peygamberler o kadar ona önem verdiyse, Allah onlara emrettiyse, ya bir çocuk yeni doğdu, Allah ona emir veriyor, namazını bırakmayacaksın. Peki bizim halimizde, gücümüz yerinde, aklımız başımızda, Allah'ın kitabı e, ellerimizde nasıl namazı bırakıyoruz? hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize haber veriyor. Sakın kafir olabilirsiniz. Namaz kılmazsanız. Musa aleyhisselam kavmini bıraktığı zaman Allah'ın Allah'la görüşmek için gitti. Harun Beni İsrail'le onları bıraktı. Gitti Allah'la görüşmek için. Allah ne diyor ona orada? İnneni en Allahu la ilahe illa ana fa'budni. Yok pardon. Bu ilk defa. Yemen'den Mısır'a giderken eşiyle onu gecede bıraktı bir yerde ateş görünce gitti dedi belki bir şey buluruz yiyecek yemek için falan ama eşine korktu bıraktı uzakta bıraktı gitti. Allah ne diyor ona? İnneni en Allah. Ben Allah'ım. Fe'budni. Allah ne emretti? Bana ibadet et. Şimdi biz namazın hakkında konuşuyoruz. Ama dikkat edersek tevhid kelimesi deyince yani insan bir tek Allah'a ibadet edecek. Bu de bütün ayetlerde geçiyor. İsa aleyhisselam Abdullah diyor. Ana Allah'ın kuluyum. Ben Allah'ın kuluyum. Musa aleyhisselam diyor Allah bana dedi İnneni en Allah ben Allah'ım bana ibadet et. Fa'budni ve akimis salate li zikri. Namazı kıl bana zikretmen için. Peki bakıyoruz İbrahim Aleyhisselam'a Allah nasıl emretti namaz için o da nasıl dua ediyor namazı kaçırmasın. Musa Aleyhisselam'a Allah nasıl emretti? İlk emir söyleyince ben senin Rabbinim, ben Allah'ım namazı bırakma. İsa aleyhisselam bebekken nasıl Allah ona emretti? Bir de Allah Azze ve Celle İsa Aleyhisselam'a başka yerde ne diyor? وَاَوْحَيْنَا ila Musa ve ahihi. Allah vahiy gönderdi Musa Aleyhisselam'a ve kardeşine Harun. En tebevve'a li kavmikuma bi Misra buyuta. Sizin kavminize Mısır'da evler yapın. وَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَ Evleriniz kıbleye doğru olsun. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةِ Namazınızı kılın. Allah Azze ve Celle bütün peygamberlere bu emir veriyor. Süleyman aleyhisselam Süleyman aleyhisselam mülkünü biliyorsunuz. Allah'a dua etti. Allah ona bir mülk versin hiç kimseye onun gibi vermesin. Mülkü gerçekten acayip bir mülk. Bütün hayvanlarla konuşabilir, emir verebilir, duyabilir. Cinleri de çalıştırıyor. Kimisi deniz altında çalıştırıyordu. Kimisi bunu biliyoruz. Bir de atları çok seviyordu. Bir ayette okuyoruz. Ne diyor? Ee, Süleyman aleyhisselam bunun seslerini Kapatalım. Bir kere ikindi namazını geciktirdi. Atların yüzünden ne yaptı? Bütün atları başlarını vurdu kılıçla, öldürdü ve ayaklarını kesti. Ben at istemiyorum madem namazdan beni geciktiriyor. Bir Allah'ın peygamberi bakın. Atlar için bir kere, bir kere, bir kere namazını geciktirdi, bunu yaptı. Biz kaç defa namazımızı geciktiriyoruz iş için, bir gezme için, bir bilmem ne için. Ben bu ölçüler, ölçüleri söylüyorum namazın değerini öğrenelim diye. Hepimiz elhamdülillah namaz kılıyoruz. Hepimiz dinimizi biliyoruz ama ibadetlerimiz yerine getiremiyoruz. Kurtuluş istiyorsak kıyamet gününde Allah emrettiği gibi hayatımızı yaşamamız lazım. Biz düşündüğümüz gibi, canımız istediği gibi değildir. Zekeriya aleyhisselam Allah ne diyor? Zekeriya hakkında Allah'ın peygamberi. Fenadethul melaiketu ve huve kaimun yusalli fil mihrab. Mihrabta namaz kılarken melekler geldiler. Ona bir müjde verdiler. senin oğlun olacak diye Yahya aleyhisselam. Tabi bu müjde neden geldi? Çünkü yaşlandıktan sonra çocuğu yoktu. Tamamen umidini kesti yaşlı bir adam. Allah azze ve celle o dua ettikten sonra Allah duasını kabul etti. Melekler geldiler. Nerede görüyoruz? Ve huve kaimun yusalli fil mihrab. Şimdi namaz sanki basit insanlara görüyoruz. Yani bir adam bakıyor çocuklarına okutuyor şuna buna. O maşallah çok büyük hoca olunca sanki namaza ihtiyacı kalmadı. Bir bakıyorsun başka şeylere önem veriyor. Namaza vakit bulamıyor. Dört rekat farzı kılıyor, kaçıyor. Bilmem ne o kadar hızlı kılıyor. Ya sen dindarsan daha huzurlu bir namaz kılman lazım. Daha çok kılman lazım. Daha güzel kılman lazım. Zekeriya aleyhisselam Allah'ın peygamberi melekler geldiğinde namaz duruyor, namazdaydı. Namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kimseye beddua etmiyordu. Ama bir kere kafirlerle mücadele ederken, savaşırken ikindi namazı geciktirdi. Ne dedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beddua etti onlara. Dedi mele Allahu kuburahum ve buyutahum nara. İnşallah evleri, kabirleri ateş olur. Kema şegaluna an salatil asr, anis salah bizi namaza geciktirdikleri gibi Allah evlerine ceza olarak kabirlerine ateş onlara yaksın. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ölmeden önce en son vasiyeti neydi? As-salat, as-salat. Düşünün. Ölmeden önce bu dünyadan çıkıyor. Birkaç vasiyet söyledi. Onların biri namaz. As-salat, as-salat. Bakıyorsa Kur'an-ı Kerim'de namazın emri bazen zekatla beraber geliyor. Bazen sabırla geliyor. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ Sabır ve namaz size yardım eder. وَاَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةِ Namazınızı kılın, zekatı verin. وَالنُّسُكْ Nusukla yani kurban kesmekle bazen ismi geçiyor. Bazen cihatla yani her ibadetle namaz vardır. Şimdi bundan sonra kim namazı geciktirebilir? Vallahi kalbimiz ölmezse namazımızı geciktirmememiz lazım. Kimse kazanmak istiyorsa, yükselmek istiyorsa, cennete varmak istiyorsa, bu dünyada mutluluk istiyorsa ilk önce namaz. Ben bir kere bir hocadan bir kelime duydum. Gerçekten sonra hayatta gördüm. Dedi her şey sayaşı var suyun sayaşı var, elektriğin, arabanın hızı bilmem ne. Dedi imanın sayaşı senin namazın. İmanın derecesi öğreneceksen namazına bak. Namazlarda belki bir milyon derece var. Kimisi sünneti kıldı, kimisi kılmadı, kimisi namazı hızlı kıldı, kimisi hızlı değil. Kimisi okuduklarını düşünüyordu, kimisi düşünürken bir huşu oldu, ağladı. Allah'ın korkusundan. Kimisi secde eder edince başını kaldıramadı. 10 dakika geçirmeden kalbi Allah'a bağlı dua ediyor ısrar ederek. Kimisi kimisi kimisi ondan sonra namazdan sonraki zikirler. İnsan baksın namazının güzelliğini. Ne kadar iyi olursa o kadar imanı yükseldi. Kimisi geciktiriyor vaktinden, kimisi ilk vaktinde kılıyor. Hepsini. İnsan namazı ne kadar düzeltirse o kadar Allah'a yaklaşmış olur. Bakıyoruz, devamlı düşünüyoruz. Allah Azze ve Celle dediğimiz gibi bir melek gönderirse bu dünyayı alt üst eder. Melek göndermeden Allah diyor innema amruhu iza qada amran an yekule lehu kun feyekun. Allah bir şey yapacaksa İnsan zayıf. Allah yarattı. Böyle yarattı. Bir şey yapacaksa elini uzatacak. Çalıştır, çalışacak bilmem ne. Ama Allah Azze ve Celle çalışmaya ihtiyacı yok. Bir şey istiyorsa bir tek ol diyor olur. Kon Arapçada ol gibi. Kon iki harf, ol iki harf. İki harf geçince oluyor Allah'ın istediği. Allah o kadar güçlü. Allah Kur'an-ı Kerim'de diyor Allah isterse bu dünyanın üstünde hiçbir kafir bırakmaz. Hepsi Müslüman olurlar. İsterse bunu yapabilir Rabbimiz. Yani insan şaşır sanmasın. Bu kafirler istediği gibi yaşıyorlar. Bu kafirler bilmem ne güçlüler. Bu kafirler yaptılar, ettiler. Hayır Allah istediği gibi yapabilir. Bir insan küfür ediyorsa, günah yapıyorsa, namaz kılmıyorsa sanmasın ben istemiyorum namaz kılmayacağım. Şu adam namazın şu adamı gördükten sonra namaz kılan adam yalan yap söylüyor, hırsızlık yapıyor. Ben beğenmedim ondan namazımı bıraktım. Sen bırakmadın. Allah seni sevmediği için seni ellerin arasında onun önünde durdurmadı. Allah seni severse durdururdu. Bu namaz Allah'tan bir hediye, bir ikram. Bu ibadet, bu iman Allah'tan bir ikram. Allah sana verdi. Sonra bunun bu ibadetle yine başka bir ikram geliyor. Cenneti veriyor. İbadetlerimiz yine yetmez cennete gitmek için. Hiçbir insanın ibadeti yetmez. Hatta bir hadis vardır. Bir adam Beni İsrail'den Allah onu bir adada yarattı, yaşattı. Adada bir kaynar su var akıyor. Meyveler var, sebzeler bilmem ne. Yaşadı çalışmadan. Bütün hayatı ibadet. Susarsa su içiyor. Acıkırsa bir şey buluyor yiyor. Hayatı ibadetler de geçirdi bir günah işlemedi. Bu insan gibi aramızda var mı? Hayatta var mı? Allah ne kadar yüksek birisi. Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle dedi Edhilu abdiyel cennete bir rahmeti benim merhametimle ben rahmet ettim onu cennete götürün. O zaman gururlandı. Dedi ya Rabbi adlek. Senin adaletiyle gireceğim cennete. O kadar sana ibadet ettim, o kadar yaptım, o kadar ettim, o kadar gece namazları da ayakta durdum ayaklarım şişinceye kadar. Senin adaletiyle Allah Azze ve Celle dedi. O böyle düşünüyorsa bana ona verdiğim nimetleri unuttu. O zaman bir tek gözlerin nimetisini, nimetisini, nimetini ölçüyün ibadetiyle. Bu bir tek bu. Başka bir şey değil. Ölçtüler. Valla bunun şükrünü daha getirmedi adam. Allah dedi edhilu abdiye ennara bi'adli. Benim adal adaletimle bu adam cehenneme gitmesi lazım. Daha borcunu kapatmadı. Yani ona verdiğim nimetler dünyada daha kapatmadı, şükretmedi onları. Yalvarmaya başladı. Ya Rabbi senin rahmetin, senin rahmetin. Allah affetti, tekrar emretti cennete gitsin. Allah Azze ve Celle istediğini yapabilir dediğim gibi. Bu dünyanın üstünde bir kafir bırakmamak istiyorsa bırakmaz. Allah onları serbest bıraktı. Peki kullarını neden korumuyor? Bir düşünelim. Müslümanlar neden o kadar zayıf yaşıyor, o kadar zelil yaşıyor, her yerde öldürülüyor bilmem ne? Neden? Allah Kur'an-ı Kerim'de bize sözler vermedi mi? Allah Azze ve Celle hiç yalan söyler mi? Yoksa zayıflar mı? Valla söz verdiği zaman yapacaktı ama haşa. Şimdi yapamıyor. Hayır. Neden? Bunun önünde biraz duralım, düşünelim. Allah ne diyor burada? Kur'an-ı Kerim'de وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا İman edenlere, kafirlere bir yol vermiyor iman edenlerin üstüne. Yani bir yardım etmiyor, bir fırsat vermiyor iman edenleri ezsin, zulmetsin diye. Allah bunu Kur'an-ı Kerim'de söylüyor. وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Kur'an-ı Kerim'de Allah ne diyor? قَالَتِ الْاَعْرَابُ آمَنَّا Bedeviler geldiler sallallahu aleyhi ve selleme. Kur'an-ı Kerim'i duydular. Ondan dinledikten, dinledikten sonra tamam Müslüman olmak istediler. İman ettik ya Resulallah dediler. Allah Azze ve Celle onlara cevap veriyor. Resulullah Aleyhisselam'a diyor cevap ver. Kaletil a'rabu amennâ. İman ettik dediler çöllüler. Kul Muhammed Aleyhisselam aleyhi ve sellem söyle. Kul lem tu'minu iman etmediniz. Velakin kulu eslemna. Biz Müslüman olduk deyin. Ve lemma yedhulil imanu fi kulubikum. İman daha kalplerinize girmedi. Şimdi bu ayette biraz düşünmemiz lazım. İman etmediniz daha Müslüman oldunuz. Ne demek Müslüman ne demek iman? İslam ve küfür arasında bir çizgi var. La ilahe illallah dedin mi Müslüman oldun. Bıraktın mı kafir oldun. Daha hiçbir amel yapmadan. Bir küfür kelimesi söylerse insan İslam'dan çıkabilir. Ama iman ne kadar salih amel yaparsan o kadar yükselir. Onun için şöylüler Resulullah Aleyhisselam'a geldiler dediler iman ettik. Allah dedi söyle stop. Siz iman etmediniz daha. Hiçbir salih amel yapmadınız. Daha İslam'a 5 dakika önce girdiniz. Siz şimdi Müslüman oldunuz. Sonra iman eden olursunuz. Salih ameli yapınca, günahları bırakınca. Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de diyor وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Allah diyor söz verdik iman edenler kazanacaklar savaşlarda. Peki neden kazanmıyorlar? Bir bakalım buna. Allah Azze ve Celle başka ayette Ali İmran suresinde diyor وَلَا تَهِنُوا Zayıflamayın. وَلَا تَحْزَنُوا Üzülmeyin. وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ Siz üstte olacaksınız. İn kuntum müminin eğer iman ederseniz. Bir de Allah Azze ve Celle Nisa suresinde diyor وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكَافِر۪ينَ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ سَب۪يلًا Bu ayeti okuduk. Allah diyor وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِن۪ينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ Allah iman edenleri bırakmazdı bu durumda, kötü durumunda. Ayetin sonuna kadar. Ve inna Allah lema'al mu'minin Enfal suresinde Allah iman edenlere, edenlerle beraber yani onları destekliyor. O kadar ayetleri okuyoruz düşünün. Yani Kur'an-ı Kerim'de bir ayet Allah bize söylerse bize yeter. Neden? Çünkü iman ediyoruz, biliyoruz Allah'ın sözü doğru. O kadar ayetler Allah sizi böyle zayıf bırakmaz, siz üstesiniz bilmem ne. Hepsi iman edenlere. Sonra bir ayete geliriz. وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Bu Müslümanların çoğu iman etmiyorlar. Bir tek İslam kelimesi. وَمَا كَانَ اَكْثَرُهُمْ مُؤْمِنِينَ Peki iman eden gerçekten kimdir? Kur'an-ı Kerim'de yine cevabı görüyoruz. Allah diyor التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين Bu Tevbe suresinde. Ettaibun tevbe edenler devamlı. Şimdi herkes baksın kendini teraziye koysun. İnsan bakmasın komşulara ya da cahil insanlara, sokaklarda ya da çok fasık insanlara. Valla ben onlardan daha iyiyim demek ki ben lüks bir insanım. Hmm, çok iyiyim. Hayır. Sen onlarla kendini ölçme. Kur'an-ı Kerim'le ölç kendini bilmen için. Ettaibuna tevbe edenler. Kim? Her gün Estağfirullahal azim ve etubu ileyh birkaç defa diyorsa demeyeceğim. Yüz defa başkanısını söylemeyeceğim. Sabah, öğlen, ikindi, akşam kim bunu söylüyor? El-abidun ibadet edenler. Bir gece namazına kalkıyor, bir oruç tutuyor, bir sadaka veriyor, bir. El-hamiduna elhamdülillah diyenler devamlı. Allah Azze ve Celle onları duyuyor. Semi'allahu limen hamide diyoruz namazda. Yani hamd edenleri Allah duyuyor. Unutmuyor onları. Es-saihun. Es-saihun ne demek? Türkçe'de seyahat denir. Gezenler. Hangi gezmeler? Allah için sefere çıkanlar hac olursa, ümre olursa, cihad olursa, ilim almak için olursa, Allah büyük bir alim falan yerde yaşıyor. Eski zamanda İmam Bukhari nelere, nere kadar seferler çıktı bir tek ilim almak için başka alimler hepsi sefere çıkıyorlar ilim için. Her ibadet için insan bir sefere çıkarsa saihunlerden olur bu ayette. Errakiun namaz kılarken insan eğiliyor ruku etmek için. Allah bunları söylüyor. Errakiun Es-sacidun secde edenler El-amiruna bil ma'ruf Devamlı iyilik yapmaya emredenler. Emir bil maruf. Kim bunu bizden yapıyor? Çok eksildi. İnsan artık kardeşiyle yaşıyor. Ne günahlar görürse hiçbir gün düşünmüyor ona bir nasihat etsin. Allah beni İsrail hakkında ne diyor? Kanu la yetenahuna an munkerin faaluh. Bir günah yapınca, yapınca hiç kimse kimseye nehyetmiyor. Neden bunu yapıyorsun? Lebi'se ma kanu yef'alun. Bu çok kötü bir şey. Şimdi iman edenlerin sıfatlarından iyiliğe emir veriyorlar. وَالنَّهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ Bir günah görünce nehyedeceksin, hatırlatacaksın. وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّٰهِ Allah'ın emrettiklerin sınırları. Sınırlar Allah Azze ve Celle bize koydu. İnsan onlara muhafaza edince, geçmezse. Az önce faiz hakkında konuşuyorduk. Başka. Sınır var burada. Geçmeyeceğiz. Bunları yaparsak Allah ne diyor ayetin sonunda? وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ iman edenlere müjdele. Demek ki iman edenlerin sıfatları bu. Biz bunları yaşarsak biraz geri dönelim. Okuduğumuz ayetler Allah bizi destekleyecek, Allah yardım edecek, Allah izzetli bizi yaratacak. Allah Allah inna Allah'a vallahu ma'alle şu ayet nedir? Allahu veliyyullezine amenu. İnna Allaha yudafi'u anillezine amenu. İman edenlere Allah yardım eder. İman edenlere Allah onların velisidir. Bunlar hepsine bakıyoruz. Müslüman Allah demiyor. İman edenler. Şimdi imanın manası, iman etmek manası bu ayette gördük. Onu yaşarsak o zaman o sonuçları bekleyelim. Onu yaşamazsak biz bir tek Müslümanız. Daha iman eden olmadık. Hiçbir şey bize yakışmıyor. Allah'ın azabı bize yakışıyor. Ama Allah'ın rahmetinden onu geciktiriyor. Belki millet tevbe eder. Belki döner. Yani Allah bize fırsat veriyor. Kıyamet gününde demeyelim. Ya Rabbi vallahi unuttuk yetişmedik bilmem ne. Yok size uzun ömür verdim. 50-60 sene kimse dönmek istiyorsa aklına gelebilirdi, dönerdi. Allah diyor cehennemin hakkında kullema ulqiya fiha fawcun sa'alahum khazanetuha alem yetikum nedir? Her bölüm, her kısım cehenneme atılınca melekler sorarlar atılanlara. Size hatırlatan gelmedi mi? Kalu bela. Evet geldi evet geldi. Fekezzebna ve kulna. Yalanladık, kabul etmedik bilmem ne. Onun için insan bilsin bu hayat Allah ona veriyor. Bahanesi kalmasın kıyamet gününde. Kimse yetişmek istiyorsa Allah ona çok güzel fırsat verdi. 60 sene yaşadıysan hepsi günah. Ölmeden bir saat önce tövbe edersen Allah bütün günahlarını siler. Seni cennete götürür. İnsan demesin fırsatımı kaçırdım. Kimisi şimdi okumuyor Allah 30 yaşına gelince diyor fırsatı kaçırdım. Bak okuyanlar bu doktor oldu, bu bilmem ne oldu, şu bilmem ne oldu. Ama ben fırsatı kaçırdım. İbadette, imanda fırsat kaçırmak yok. İstediğin zaman da yetişebilirsin. Ama yazık insana eğer ölüm geldiyse daha dönmediyse Allah Azze ve Celle tevbe etmediyse onun için herkes devamlı kendini teraziye koysun, devamlı düşünsün namazı nasıl, ibadetleri nasıl, bunları mükemmel yaparsa tek başında belki milletin zaferini görmez, yükselmesini görmez ama kendine yaptı. Kıyamet gününde Allah Azze ve Celle onun amelini kaybetmez. Belki bu insan peygamberlere, peygamberlerle beraber olur cennette. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere Dedi وَدِدْتُ لَوْ رَأَيْتُ اِخْوَانِي لَوْ اَنِّي رَأَيْتُ اِخْوَانِي Keşke kardeşlerimi görseydim. Sahabe kiram baktılar dediler ya Resulallah biz senin kardeşlerin değil miyiz? Dedi hayır biz, siz benim arkadaşlarım. Benim kardeşlerim son zamandaki gelen Müslümanlar bana iman ettiler bana görmeden. Ama nasıl Müslümanlar? Bizim gibi değil. Dürüst Müslümanlar. Onlar Resulullah kardeşleri. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor onların birisinin sevabı 50 kişi sizden gibi. Düşünün bir sahabinin sevabı ne kadar büyük. 50 sahabi bir araya sevabı getirirsek bir insan Müslümanlardan düzgün yaşarsa sahabeler gibi yaşarsa sevabı 50 kat. Neden? Çevremiz çok bozuk. Sahabelerin çevresi güzel. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görmedik. Onu görmeden iman ettik. Onlar yeter Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i görünce rahatlıyor. Resulullah Aleyhisselam bir şey dediyse yüzde yüz doğru kar karıştırmak yok bir şey yok. Farklar var. Bu farklar için Allah Azze ve Celle son zamandaki gelen Müslümanlara 50 kat sevap veriyor. Ama tekrar söylüyorum belki biz sahabe kiram gibi bir sevap alamayız. Çünkü günahlarımız çok çok çok çok bir de frenlemeyi düşünmüyoruz. Düşünmüyoruz yani insan oturmuyor tek başında düşünmüyor. Acaba bugün ne yaptım? Acaba Allah benden razı mı? Allah benden razı olduysa böyle yaşar mıyım? Gıybet ediyorum, nemima, laf taşıyorum, gece namazına kalkmıyorum. Zaten farzları zor kılıyorum. Birinci rekata başlıyorum, son rekatta kendimi buluyorum. Her namazda diyorum acaba üç mü kıldım, dört mü? Öbür namazda acaba dört mü, beş kıldım? Allah bu namazı bizden istemedi. Allah Azze ve Celle namazın usulü bize öğretti, şartları, her şeyisi. İnsan onu yaşaması lazım. Bilmiyorum çok ne kadar oldu? 44 dakika oldu. Yeter. Allah razı olsun. Size uzattık. Bir de sizi pişirdik bu sıcakta. Kapıyı açıyoruz. Tekrar kapat kapanıyor. <laughs> Hakkınızı helal edin. Ve sallallahu ala Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.